Bona nit, Davinia. Molt bona nit, Albert, i com cada setmana no defallim, Continuem aquí per apropar-vos a tots els 60 minuts més intensos de la setmana. I en aquest fenomen radiofònic que tenim tots muntat, ens acompanyen a la veu més íntima el nostre polifacètic i provocador Òscar Penya. Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Com estàs? Què tal la pues mira, aquesta setmana tinc molta son. Molta son perquè una setmana més he estat follant totes les nits sense parar. Com no, com no. Que bé que s'ho munta l'Òscar. Home, i tant, i tant. I també tenim amb nosaltres a la veu més sensual del país, Tamara Hernández, bona nit. Muy buenas y calientes noches, David. Ja, ja, ja, és que a mi em parla ja, ja em posa tot terror. Tothom coincideix amb el mateix que té una veu molt sensual, sí, sí, la Tamara. Sí, sí. I com no, la nostra rosa potent, a la meva dreta, l'estupenda Clàudia Bartolomé. Rubiaza, bona nit. Què passa? Bona nit, perres i perros. Que catxonda que vinc avui, aviso. Avui només, eh? Te lo como todo, nena. I qui ens falta avui, Davinia? Avui, avui no pot estar amb nosaltres el Víctor. Pobret, està malalt, està malalt i avui doncs, no ens acompanya. El saludem des d'aquí, esperem que ens escolti. Bona això nit, no és tot, això no és tot. Eh, avui tornem a tenir novetats a la veu més íntima que més davant desvetllarem, però abans de tot, Davinia, de què parlarem aquesta nit? Aquesta nit, i com vam dir al programa anterior, parlem de les tècniques que fem servir tots per lligar quan sortim de festa tot allò que fem servir quan sortim, quan volem lligar als locals, tots els recursos que posem vamos, a les nostres mans per emportar-nos aquell noi o aquella noia que ens ha captivat. Saludem també a tots els que ens escolten a través de Cultura FM, Trinitat Vella, Ràdio Tiana i totes les restes de Ràdio País. També, avui en especial, el que ens, els que ens comencen a sintonitzar des del Camp de Tarragona, el tarragonès, l'alt camp, la Conca de Barberà, també per la TDT el Vallès Oriental, a través de Cultura FM i Sensació FM, i també per la zona del Vendrell, el 93.1 de l'FM. Cada vegada són més, eh, aquí. Sí, cada, cada vegada l'orgia és, més més gran. és més gran. La família creix. Cada setmana, a poc a poc. Cada cop més gent, que és el que ens agrada, és el que nosaltres volem, Saludem també eh, a tots els que ens miren en directe per, tota, per la nostra pàgina web www.laveumésíntima.blogspot.com i participen molt activament al chat de, de la nostra pàgina web. Tothom que vulgui participar en directe ho pot fer a través del nostre telèfon trucant-nos o enviant-nos un SMS al... 616 71 15 28. Tothom que vulgui trucar a través de l'ordinador per l'Skype també ho pot fer agregant-nos el nom d'usuari la barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa íntima. I també eh, ens pot enviar un mail. Han d'entrar al correu de la veu més íntima arrobaixemail.com però quines coses més han de passar en la propera doncs, hora, Vínia? No sé si la gent se'n recorda, però la setmana passada l'Oscar va proposar que tots aquells estudiants mengéssim uns plàtans en directe. I aquí els tenim, per aquí desats, amb un racó. Però això no serà l'única cosa que farem amb aquests plàtans, eh, Albert? Sí, bé, sí, això, comença ja, a repartir-los. Ja, ja desballarem, ballarem, ja desballarem ballarem sí, què fem amb aquests plàtans. Però és el més gran, eh? L'Òscar ja, ja vol tenir ja, el privilegi ja d'agafar quin és el més gran. Aquí mateix. Els deixem aquí guardats per més endavant. Són sis plàtans, són cinc persones, per tant, sobre un plàtan. Ja veurem què fem. Ja, ja... A veure. Comencem, doncs, eh, preguntant. El tema del dia avui és... El tema del dia... Davinia, quin, quin has dit que era el tema del dia? Les tècniques per lligar quan sortim de festa. Exacte. Eh, com hem dit abans, tenim una sorpresa, però jo crec que la podem dir més endavant. No? Okay. Sí, sí, en reservem. Sí, tenim una, en reservem tenim una per, per, per, la direm avui, la direm avui, però... però més tard, eh, home, més tard, que acabem de començar. Després, després ho desvetllem. Una mica més tard. Eh, lligar. Tècniques per lligar, per la nit, en discoteques. Mm, Davínia, Tamara, Òscar, Clàudia... Què us ha passat a vosaltres? Va, cuéntalo. ¿Quién que tècniques de heu servir que cuenta el qué. Que lo cuente. Ah, bueno, yo, el que cuento. Cuéntalo. Lo del viernes. Sí. Pero si ya lo contamos, ¿no? Eso ya voy a explicar. Sí, a ver Oscar tú qué técnicas para servir servir vamos a Pues mira, yo pienso, hay alguna vez que veo ahí a alguien que digo, "Buf, este o esta tiene que caer esta noche. Y, Y cae. y digo, Digo, yo me hago así un poco el tonto, me hago el borracho, me acerco así como el que no quiere la cosa y si cae, pues cae. Y si no, pues me hago el tonto, me hago el ah, borracho, digo que, ay, ay, perdona, no sé qué, voy borracho y mm, ahí se queda. Pero por lo menos, esta técnica va muy bien, ¿eh? Va muy bien porque yo la Sí, sí, que tú te haces el borracho, vas para allá. eh, tal, no sé qué, eh, eh, eh, no sé qué. Y es una manera de acercarte, de empezar a hablar, tal, que si baila... Ah, però a més de fer el borratxo per lligar, no sé, jo si... Ja. Bueno, ho fa molta gent, eh? Molta Sí, gent no, no. una mica la seva no en ja, el tonto, borratxera. Ja, ja, farà el tonto, pam. Clar, ja l'ha perquè colat, sí té eh? Ja clar, perquè si té l'excusa de... Ostres, si, si em diu que no, o si es pensa que sóc massa atrevit o em Ah, i va borratxo. Clar, la, la típica excusa de tothom, no? Que també també és molt comuna en, en cuernos. Clar, no, no, ah, és, clar, que, és que no m'enteré sí. de nada, no em vaig enterar de res, eh, jo anava tan malament. estava muy borratxa, clar, això funciona. També té gràcia. És que, Cari, Cari, Cari, esos pechos de... Ahí el movimiento, el libre movimiento, pues... Però esto no necessita alcohol de por medio, Ahí esto es natural. Això, això fa efecte amb alcohol, I, sense alcohol. A mi home, Home. Se li estan posant els, els colors de, davant dels piropos que li està llançant l'Òscar. L'Òscar, eh? Aquesta nit. Hombre, hombre, eh, eh Clàudia, Clàudia, què, què ens ha passat a la discoteca? A mi m'ha passat de tot, eh? M'ha passat de tot, però jo recordo una vegada que pobra, eh? Això però què vas fer tu, eh? Què vaig, què vaig fer jo? Les teves tècniques, això després ja ho voldré saber. La meva tècnica és la tècnica del, cam, del caimán, vull dir... No, pensava jo... que vas dir el cangrejo. No, no. Pensava... no del cangrejo, no. Cangrejo, no, cangrejo, favor. no, per atrás no. Eh, la tècnica del caimán, jo visualitzo, visualitzo la pressa i aquí jo, pues, mm, si hi ha contacte visual visual i jo el també que correspon, eh, llavors... doncs utilitzo una mica els meus encants, mi, mi 90, mi d'esto, saps? Mi, mi rubio natural, i m'acosto cap allà i venga, i m'hago unos bailoteos tipo Shakira, Y caen como moscas. eso es una realidad, claro. Es que esta tía de fiesta es... Soy una loba. Caen como moscas. Caen como moscas, estoy todo es de cuerpo. Yo diré una cosa a favor de Claudia. Eh, va amb una camisa molt, molt sensual, porque la porta una mica abierta, pero aquí no reconeixen ben bé els pits que té la Claudia. No, no, pero ni eh? Pero es que la Claudia, cuando sale de fiesta va con los morros rojos así en plan... ¿Qué te pone? Te lo voy a comer eh?". todo y te lo voy a dejar todo teñido de rojo. Y tanto. Y si no ya se pondrá rojo solo. Claro. Rojo pasión. Au. <laughs> mírala, mírala. <laughs> que habíamos decir que vinc muy cachonda Va como, como sus uñas así rojas, de leoparda, de au. Yo quiero que lo cuente Tamara con esta voz sensual, pero que diga lo, que es muy perraca y luego no lo cuenta. Pero Tamara ha probado sus labios, ¿no? Ha probado sus labios tú, creo. Sí, sí, sí. Los de arriba. Sabía muy bien. los de abajo no. <laughs> Los de abajo, ah. no. qué pena. A ver, a però explica'm que, ha probado tus labios, ha probado tus labios, con com que ha Yo sé que ha probado sus labios, por lo menos los de arriba. Y yo creo Però com que... Porque yo he visto pruebas. ¿Pruebas? Sí, lo pruebas? Da la cara. De qué? De qué ya pruebas? Yo he visto en exclusiva, no sé si vosotros las habréis visto o no, las fotos de la veo íntima, que ya las tenemos aquí. Ah. Y Calantetas a, a, punto de del madre forn. Madre mía, madre mía, pero, pero, pero qué fotos. Ahí las dos perras dándose un beso, ahí con los pechotes cerca uno de los otros. Yo, yo, yo, Venga, yo. Pechotes, mira, pechotes. mira que a mí, la verdad que pechotes, no, però és que ja... Però, però, però, però t'has calentat una mica, no? Veient aquestes fotos? Ben palmo. Bueno, sí. esperem que la nostra audiència també els agradin aquestes, aquestes fotos aquestes dones del programa tan provocatives. Sí, sí. Madre mía. Davinia, com, com han intentat lligar amb tu? No, això ho diré després. Vale. després ja direm com ho fas tu? Com ens han lligat i com ens han lligat de malament. Jo, jo també sóc de la tàctica del mm, caiman, aquesta que diu la d'allò. Visualitzes la presa, si hi ha contacte, doncs tu ja ho notes, que allí pot passar alguna cosa, t'hi apropes, com que no vol la cosa, el segueixes mirant, tal i qual, fins que, pum, passa alguna cosa. Que vell, i clar, òbviament, doncs tal i qual, no? Però això, marcar-te uns bailoteos allí prop, fer com que, ai, que me rio, però te sí. miro i no te miro, que, saps? Siempre que, no que no me no? que no me interesas. que estás tú, bueno, lo típico. lo típico Tamara. Yo soy más presa que, que caimán en este caso. Yo prefiero que me liguen a mí, pero sí que alguna vez también he hecho la técnica esta del caimán. Pero no. Del caimán combinado con Ahora, loba, ¿eh? Que tú eres muy loba, ¿eh? Lo sabemos. Que ahora no, te no, haces la Marte. Porque, o sea, ¿han hecho alguna vez la cobra? En plan... No, és que trobo que, trobo, trobo que aquí estem dient les tres que fem el caimant i crec que ho tenim bastant fàcil. Vull dir que, que per exemple, jo sóc de fer el caimant quan em rota, però tampoc ho he necessitat excessivament en la meva vida, que jo recordo. No, Cari, perquè tu vas ben servida per la vida con esos dos tetones que tienes. És igual. Mira, hija mía, que no, no, no crec que ens faci nada. molta falta en altres atacar. Però que, bueno... Que... Això és interessant també... perquè hi ha un missatge que relacionat amb el, amb el que dius, que és molt interessant. Però també, també tindreu, no?, alguna... No? Alguna, Alguna al, alguna tècnica vosaltres per, per lligar els, El Caimán. contacte visual. que Única i exclusivament. Home, No mirada, felina, i felina, ah, moltes ronearte, clar. I tu? Després ho explicaré també. No, no, no, no. Ara què? Jo crec que abans podem recordar totes les vies de contacte, com els nostres oients es poden posar en contacte amb nosaltres. Molt bé, te les he de dir jo, no? Doncs molt bé, la gent pot entrar a través de la pàgina del Facebook per agregar-nos com a amic, eh, comentar al xat, tot i que tenim xat a, a la pàgina de, de Blogspot, i ens han d'agregar a www.facebook.com barra la veu més íntima. També ens poden escriure un correu si volen suggerir coses, comentar i tal, a www.laveumésíntima... No, m'ho estic inventant. A la Aquest és el nostre correu. Després, poden entrar a la nostra pàgina web, a la veu més íntima.blogspot.com, on ens poden veure també a, per la webcam i poden comentar en xat, on hi ha molta gent i on estem parlant amb tothom. I bé, ens poden trucar en directe al 616 71 15 28 o bé trucar-nos a través de l'Skype agregant-nos com a usuari amb el nom de la barra baixa veu barra baixa més per baixa íntima. Molt bé, repassada totes les vies, si vols et explico el que, el que m'estàs preguntant. Tot i que ja me la sé, però quina és la teva tècnica? La meva tècnica, com, ja te la saps? Sí. Com és? Si jo la, no tinc la tècnica. La vaig poder comprovar divendres passat, doncs per això mateix jo no, no tens tècnica. <laughs> No llego. Estàs a l'acecho 24 hores. No llego. Què vol dir? La tècnica del Palafantas. Espera, espera, espera, espera, espera. Què vol dir a l'acecho 24 hores? No, no, explica-m'ho. No, no, explica-m'ho explica, perquè... Explica si... tu primer la teva és que no, no, no, és que no en tinc. Vull dir, soc tan això, dolent, això, lligant... Estàs allí. Estàs soc allí. molt vergonyós, Davínia. Va, home, tant... va, amb els teus cops de cap el, ballant el divendres no ho semblaves pas <laughs> vergonyós, perdona. Escolta'm una que cosa. Que torrizos al viento... Què vol dir això que has dit abans, tu? No, no estàs dient tu que no tens cap tècnica, doncs sí. això, estàs disponible allí tot el sant dia. Estaves allí, jo us ho dic, us poso en situació l'Òscar ballant amb la Clàudia, allí com dos despassats. Tocándome los pechos. Jo també, amb un llavall, i, i l'Albert doncs, amb una columneta ballant, també, tot s'ha de dir, molt a la seva bola, però no se li escapava ni una. No, no, visualitzava tota verdad, eh? tota l'estona, eh? eh? Verdad, a mi me venia i me decía, Oscar, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Esta es lesbiana o es hetero? Y yo, esta hetero. <laughs> Ay, ay, ay, pues esta es mona, esta... Así... Però, Òscar, tu has dit abans una cosa que vull que m'expliquis què significa. Has dit pagafantes. Sí. Què vol dir això? La tècnica del pagafantes. És la tècnica d'aquell tio que agafa una tia, vinga, vinga, que et convido un cubat, et convido un altre, et convido un altre, i quan ja està borratxa, doncs llavors aconsegueix follar-se-la, perquè no té altra manera de follar-se. Ah, <laughs> vale. Moltes gràcies. Tot un detall per part teva, eh? O sigui, estàs insinuant que l'única forma de lligar és meva és emborratxant-les i quan ja no vegin no, però encara t'enxamparé més. Jo et demanaré, si us plau, que m'expliquis com és la tècnica de l'amiga gorda. Bé. Bé. Un que té molts contactes. No, això és... Ja, ja, ja ho veig, Òscar. això és perquè aquest cap de setmana jo vaig estar a Andorra. Mm -hmm. eh, bé, vam estar a Andorra... Vas esquiar vam... sobre sec o sobre... Vaig esquiar sobre mullat. Ah, la neu està mullada. Eh, em distreus, Òscar. Vale, i vam anar de festa, vam anar de festa, vam anar de festa, no ho vulguis saber. Vam anar de festa i... Bé, hi havia dos noies, una de les quals era molt maca, i jo m'estava fixant amb ella. I malauradament la que em va fer cas, o la que em va venir a parlar va ser la seva amiga, que era una mica més normaleta. Més dir, no? Sí, més normaleta. Bueno, diem normaleta, vale. vale. Bueno, em hem d'agrair a Fosterianos que ens està dient aquesta tècnica. Era Willy Fox, però... Doncs això, sí, ja, ja, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig. Eh, un, un, una salutació molt de carinyo per aquest Fosteriano, que no sé ben bé qui és, però, però si algun dia me'l trobo ja, ja s'entrarà. ell. Potser vas esquiar amb ell, però sobre sec. No, no, no. bueno, <laughs> no sé. Potser és l'amiga la, gorda. <laughs> espero que no. Ah, bueno, potser. espero que no, espero que no. Ai, madre. Bueno, total, que no tens tècnica, no? No, és que sóc molt dolent, diguem. La gent al xat no ens explica les seves tècniques. Perdona, no tenir tècnica és una tècnica ja en si, eh? Ah, És sí? allí a, a veure què cau. Sí que arribes és, lluny. és, és la tècnica de, de l'anzuelo o alguna així, saps? Sí. A veure què De l'anzuelo, tècnica de Ho acabo de batejar. Estàs allí quietet a veure què pica. Tothom que vulgui ho pot, ens pot enviar un mail, perdona que t'he tallat, Clàudia, No, no, a la veu més íntima arroba gmail.com. Com ha fet un oient nostre? Què, què ens diu, ta mare? Como por ejemplo un chico que se llama Jorge, 23 años de Barcelona, que nos dice que es muy tímido y que le gustaría llegar con días por la noche como el resto de sus amigos, pero que no sabe cómo. Y nos pide que si tenemos alguna idea o truquito que le pueda ayudar. ¿Alguna idea? Albert, eh, bueno, no, tú no, tú no vas porque no Es un Chico, un chico. así que... Una de 23 que... anys a llegar con els seus amics que no ho fa, doncs no sabe cómo, que si tenemos algún truc... tímido. Un noy de 23 años Sí. pues fer servir la tàctica, mm, que no és una tàctica, però és una tàctica de l'Albert. La no tàctica. La no tàctica, l'antitàctica. La no tàctica del... De Crec que no cal centrar el programa en la meva supertàctica, que, que és no tàctica. Gràcia, fa molta gràcia, fa molta gràcia. Sí, sí, molta. A mi moltíssima m'enfada, Vini. A veure, el que ha de fer aquest noi és que si... És... A veure, mai ha de fer alguna cosa de la qual no estigui segur, perquè la pot liar molt, eh? Dice o sigui, que és tímid. Anar, anar per una noia, eh, sabent que ets tímid i que estàs fent una cosa que no, pues la pots liar molt i pots quedar molt malament. Ai, però hi, hay chicos que són tímidos que són molt És molt encantador, eh? També que tinc un noi sí. tímid a dir-te alguna cosa i que no sàpiga com. Però no totes les noies... Sí, perquè així te'n pots emfotre una mica d'ell, no? No, però no totes no, les noies són tan bones persones no. com nosaltres per dir, oi, oh, claro. que mono, saps? No. Jo prefereixo això que el xulo piscines, ah, eh? Sí, ai, ai, ai. Hombre, Vols dir? Jo, jo Home, tinc una teoria, sí, no, jo tinc una teoria que és que a les dones us agrada una mica no, aquest, no, aquest no. rotllo madote, xulo... També, també. Depèn del context. Sí, sí que us agrada, i tant. Però si ja el veus venir a discoteca, sí, en plan sí. macho i ben, com els amics i tal, dius, ah, no, xato. I d'aquests musculats oliosos... Ah, no, no, no, no, treu, treu, quita. No, no, no. no. Bueno, Tamara a lo mejor para un polvazo sí, pero en general... Sí, porque sí. no diu res. No. no, ya he dicho que sí. Terra. ¿Hay muchos en Tenerife? Eh, unos cuantos. Clar, aquests que fan kitesurf i tot això, també, no? A la platja. Anda que no o sap. Per aquí pel xat ens diuen alguna tècnica, bueno, és més o menys... Però espera, espera, tens, tens algun consell tu per aquest noi? Perquè, bueno, jo li diria que, a veure... Mmm, potser aquesta tècnica li aniria bé, aquesta que no volia dir del xat, que ens, ens la diu la bolognesa. El xat, tothom que ens veu i ens escriu pel xat a 3 què diuen? Sí, doncs ens diuen, mira, que a partir de les 4 és l'hora Greenpeace. Ens ho comenta la bolognesa, que ho diu un amic seu. Què vol dir l'hora Greenpeace? Home, això està, és, és molt bo, això. No? És com una happy hour o què? Diguéssim que a les 4 potser queda eh, les restes, podríem dir, no? Llavors, aquella gent que està una mica desesperada, no? Podríem dir. Jo, jo entenc això, perquè jo ja ho havia escoltat alguna vegada. És aquella gent que encara queda una mica desesperada, no? I que dice, mira, ja me amorro lo que pille, tu. O sea, da igual si està buena, està mala, està guapa o està fea. Qualsevol cosa va bé. Sí, sí, sí. Home. Podría utilizar esa técnica, tú, això, eh? Que se tomen unos cubatitas y unos bailotes hasta las 4 y a las 4 ya, pues, oye, Home, jo pensa. tinc un amic, de, de fet, allò que diu la bolognesa, eh, tinc un amic que diu no desprecies a les dues lo que pagaries a les seis, vull dir, sabes? <laughs> Que això és molt perillós. és molt bona, eh? és molt bona aquesta. Molt bona. Doncs, bueno, entonces, sí. el chico sí, que es desinhibeixi una mica com pugui bailoteando, apropant-se a les noies, sent simpàtic... Lo mejor yo creo es eh, tú arrímate. O sea, sí, tú sí. te pones allí a su lado. Y mira, empiezas así a rozar un poco, así, triqui, triqui, trick. <laughs> Sin entrar, sin entrar en el momento Walking Dead. El momento zombie no, tampoco. A rozar un poco. ¿Cómo has sí, solo a rozar un poco, Oscar? Pues tú te giras, te pones con tu culito rozando el culito del otro. Y tú empiezas a mover así el culito un poco. Chum, chum, chum, Pero así, ¿eh? Como lo hace Oscar. Claro, Igual. sí. Chum, chum. Pero, pues labor, yo tengo una pregunta. O sea, yo si estoy en una discoteca y alguna noia, el que sigue, no tú que está rastragano el seu culpa pel meu, jo què m'he de suposar? Primero. a Quiero tocarte el culo. No, <laughs> aquí. Una cosa, ¿eh? una cosa es que te roce el culito mm, dos minutos. Eso puede haber una aglomeración de gente, que es normal. <laughs> Pero otra, pero otra cosa es que lleve ahí 10 o 15 minutos, ahí venga, venga, venga, roce, venga, roce. Y entonces eso ya significa, hola, te lo quiero comer todo. Pero y lo girarse, ¿no? Si ha habido contacto visual previo, entonces ya. ya, ya eso es clave, eso es clave. Una buena mirada, Tirarte cuatro miradas, así que que te vean mirando, que luego te pueden venir y decirte, oye, que mira, dices lo que me sale del coño. Exacto, una buena mirada. Eh, Hay miradas aquest mirades. cap de setmana em va passar, em va Andorra, no? Yo eh, la miraba y ella em Con la flaca. la Ah, vale. Yo la miraba y ella em ¿Qué Segur, eh? Us agradàveu? Espera't, què, què, què, què, què insinues amb la segur, vínia? Que has parlat molt de la gorda. Escolta'm una de la cosa. fofita. Però la mirava l'altra. Però jo com puc saber que m'està mirant amb, amb ganes de desig? Home, això es nota. Potser veure, mira perquè l'estic mirant. O no? Vale, però, a veure, tu me mires i no m'agrades i penso, aquest paio és un loco, i no te torno a mirar i no te Clar. sento de rato mirant, home. No veus no, que Sí. també el que pot passar a vegades, que a mi m'ha passat alguna vegada, que tu mires alguna persona i, i potser aquella persona t'està mirant però perquè la seva amiga li ha dit mira, mira este que guapo, a veure, a veure, a veure clar, i els amics també controlen del pal sí. va, Exacte, vamos a intentar ajudar-lo sí, sí. i potser no, és, no volen res aquella persona que tu et fixes potser t'ha passat això mm -hmm. bueno, ja, a veure si ho puc, ja a veure si ho puc, a veure si ho puc descobrir. Ja eh, descobrir. Eh, Clàudia Bartolomé, els SMS, ens arriben SMS, tothom que vulgui enviar SMS. Ho ha de fer el número 616... 616... 616 71 15 28. després esta introducción tan meravellosa en àrab, en àrabe, un mensaje buenísimo que diu Yo me ligué a mi novio siendo su mejor amiga y enseñándole un pecho claro está y sin venir a cuento. Fue muy enternecedor verlo cachondo y disimulando. Qué tiempos, ya llevamos seis años. La bim bam boom. ...de nhi Sí, com ya quedeu? Ah, una buena técnica... La, la, que Hola, tal? Me pasas la salsa. Sí, pero s'ha de, de tenir, de un, un de pebrots ...porque, claro... eh, posem, no? L'Òscar i jo som amics. Eh, I, bueno, i arribo un dia, estic jo aquí a la ràdio, arriba l'Òscar <laughs> i de sobte em baixo els pantalons i els calçotets. Clar, potser l'Òscar es quedaria una mica de... Pues no, perdona, me tiraría encima pasa, te lo comería no? todo. Sí, l'Òscar potser no és el millor exemple. Ja, ja. Sí, claro. ¿Sabes? ¿Por qué no ponemos el ejemplo? Que estoy yo, me bajo los pantalones y está la Claudia, y viene, entra la Claudia. Claro, y llavors què? Claro. Es que somos muy cachondos aquí, no, no sé què passa. Clar, la gent, la que, la, la, la que potser és una mica més tímida això, es troba que la sea amiga de sobte le ensenya un pit Es millor para él, tú. A ver, es un poco guarra, hay que decirlo. La amiga es un poco guarra, porque claro, te sacas de la teta y plim, plim, plim. Y a ver, también es esta postura de mm, qué enternecedor verlo allí sudando como, como, un cerdo que no sabía qué hacer, ¿sabes? pobrecito. Claro, qué, situación, no? Pero igualmente, para llavors, que esa frontera... no noi... Claro. No, no, Ja ho has fet tot, eh? O sigui, no, quan tu li has ensenyat la teta... I, Pa- i- pa qué, no? Pa qué continuar, no? Si ya- Yo quiero Claro. decir una cosa, yo quiero decir Ya una está. técnica que jamás debes utilizar en una Ac- discoteca para ligar. acabem primer amb això. Clar, n'has Sí, O jo vull dir una cosa que el trobo molt valent per part seva, perquè com, com saps tu aquesta... Si, port, si portaven temps sent amics... No, exacte, la reacció del noi, com, és el que clar, volia dir jo. O sigui... I a part, com saps cosa, que pots ensenyar-li una teta i que després... Mm, vull dir... Que no dirà, clar, clar, que no dirà, va, guárda't eso. Sí, eh? va, nena, eh, jo, yo veo ahí una i fuera y digo, tápate eso, nena. asqueroso. Claro, pero ella le enseñó la teta. Ella sí le enseñó la teta fue porque ya se olía al bacalao. un poco marrana, hay que decir Hombre, poco más guarra sí que es, pero bueno. Quería que le visitaran el Arco del Triunfo. No hace nada que no hagamos nosotros a <laughs> visual. Pues Tenía muy buenas tetas, pues a ver. Pues la, David se hizo, David se hizo, Yo tengo un buen rabo y no lo voy enseñando por ahí. <laughs> Mentira. Cada día lo enseñas. Tú cállate y tú también, Tamara, que estás aquí al lado, porque También hay pruebas de cosas así que habéis estado cerca de mi rabo, ¿eh? Así que ya, la, ya, ya verás. Les enseñaremos, Oscar, las les Mm. En contra de la seva voluntat. I bien, bueno, que, que tenim un altre missatge. Més missatges al 616 71 15 28. De Miquel de Barcelona, que també és una mica tímid i diu que li costa molt lligar a la discoteca perquè li fa por que li diguin que no i que aviam, que què fa. Això és una mica com el mail que han enviat abans. A veure, el tòpic, el no sempre el té. Llença't. Clar, llença't. Jo tinc un amic que, que sempre deia que, a, <laughs> que un home mai despreciar una, a una teta. Eso, eso es lo que iba a decir yo. una teta. Es que lo estás diciendo. o ah, o están el chat? Sí. Ah, perdón. <laughs> la pues esto, quiere decir que hay coincidencias, ¿eh? O sea, mucha gente Telepatía, eso es telepatía. no se puede desperdiciar una teta. jo estava diciendo, a veure, es que a mi me saca una teta i digo, mmm, tápate bueno, eso. cadascú al seu cas, cadascú al seu cas. Ya, pero no se puede desperdiciar una teta, jo sí la desperdiciaria. Bueno, però tu un buen culo, una buena polla no la desperdiciarías. Bueno, un buen cebollón no. Ni has eh, pillado. Eh, perdona, Clàudia, que t'he tallat un cop més. Soc una no, mica... no, això, això que el pobre que s'animi a... Bueno, que es llenci. Si diuen que no, doncs no, no passa res. Si a tots ens... El noi el tens, no? Clar. Atrévete. No sóc un bon exemple, <laughs> però a mi sempre em diuen això, no, que el noi eh. el tinc. <laughs> Jo tinc un per a la Davinia. Un missatge per la Davinia? Sí, tant. T'ha xat o d'on? Sí, pel xat, el Ramon Sala ens diu la Lavinia tendría trabajo debajo de mi mesa. Ah, pues tu madre también. ¡Claro <laughs> que sí! ¡Venga, Mix, dame la audiencia! Pero yo, yo a mi madre no. No, la madre del Ramon Sala. Uy, pobrecita. Em, yo os a preguntar que aquí técnicas, técnicas... que aquí técnicas. técnicas... Que aquí de tema. Que aquí, que, que aquí penseu que lliga més, nois o noies, quan estan de festa. I què, que fan servir els nois per lligar i què fan servir les noies? Jo crec que està clar, no? Eh, lliguen més les noies. Jo, és allò de... A mi sempre m'ho diuen, eh, com se diu? El xico propone i la xica dispone, no? Exacte, no exacte, exacte. El noi o sigui, ho prova. És el noi el que, el que normalment es llança o el que s'ha de llançar. Per aquí l'Òscar i la Tamara tocant son pit. Eh, Estan entretenint molt, sí, però és que uno, eh? Estaban diciendo uno. aquí que querien ver les tetes de la Tamara, però ja està. També les podrem veure. Ja les, les he vist. A les fotos de la veu més íntima, a les fotos de la veu més íntima també les podrem veure. Eh, David, mira, t'estava explicant no? una mica. Jo crec que són més les dones. Que lliguen més. Que sí, més perquè, fàcil. sí, perquè elles simplement s'esperen. I llavors ve un tio, no, ve un altre, no, no sé què. En canvi Epa. els nois, perdó, en canvi els nois són els que en canvi els nois són els que s'han de llançar s'han de llançar, han de jo, si em permeteu, aprofitant això, tinc un missatge d'una noia que precisament diu això. Diu, la Sílvia... Em és diu, un poco guarra com la anterior o és... Son totes muy guarras, Carla, ah, que oh, ja lo sabes. Me encantan. Bueno. Las tías lo tenemos mucho más fácil para ligar que los tíos. A mí me basta con ponerme un buen escote y proponerme no dormir sola. La clave está en no ser... En, perdón, la clave está en ser decidida. Besos a todos. Proposar-se no dormir sí. sola. Això és boníssim, això és... Però amb qui eh, sigui. No, no, ah, no, clar. però anar decidida, no anar decidida no. sabent què vols. Això sí, això no. S'ha de ser selecta, també, si no... Però jo crec que sí que les ties potser ho tenim més fàcil, no? Sí. Pel caràcter o... No sé. I perquè són les que decidim al final. Aquest sí, aquest no, tu. No, no, no, perdona. Els nois us fem, ve, us fem creure que sou les que decidiu. Que perdona, és diferent. jo si Venga, un no m'agrada, no me'n vaig amb ell. Es que creo que tienen la razón, ¿eh? Porque ellas deciden más que nosotros. Vale. Mira, jo segurament, el que estava dient... Jo si segura... lo dices a Òscar, és una realitat, eh? Vull dir, sí, sí, ja, sí, ¿eh? esto, eh? Jo, allò que heu dit Siento de... defraudarte, de... pero <laughs> las tías son las que deciden. Com és això que has tú sí, dit? tú no, sí, no, tú no. no niegues. Por suerte, No desprecies a les dues per lo que pagaries a les seis. Pues dir. jo el que desprecio a les dues tampoc ho vull a les sis. Hi ha moltes noies, això ho diem i és veritat. Sí, i hi ha moltes que no. Hi ha moltes que no, però també hi ha molts no. Eh, que ja no... Perdona, però també és verdad. Que hi ha moltes, hi ha moltes que, si, que si no es lien amb algú, sembla que... Hay que se come lo de las dos, lo de las tres, lo de las cuatro, lo de, las seis. O sea, perdona. A ver. sociales. Claro. Se a la comunidad. a la comunidad, eso. Le haces un bien a la sociedad entera. Oscar, mm, no te voy a Sí, me están explicando aquí una historia muy rara. Es la técnica del billete. Consiste en coger un billete de 10 y darle la mitad a la chica con la que quieres ligar. Se lo rompes a la cara y le dices, si me encuentras luego con la mitad del billete te invito. a un cubata. Ah, pues también está muy bien, claro. Escolta, ah, la sí, claro, voy a, voy a la gente, pen, venga, eh? hombre, voy a o sea, perdona, yo por un cubata, depende de qué hora, hago lo que sea, menos buscas, a ver, <laughs> ¿sabes? claro, a las 4 cuando ya llevas una bona taja dices ja... a veure, també és molt bona tàctica, ara que el l'Òscar, fer o una cosa quedant amb l'altra persona i te vas, saps? ja una mica allà deixant... No, és veritat, és crea morbillo, crea morbillo. Sí, o sigui, sí, sí, pam, sí. jo et faig això, si em trobes bé i si no també, ja està, i te'n vas. I a veure què passa. Això sempre funciona, eh, aquestes tàctiques de... Què és esto? Que m'estàs posant de fons, m'estàs taladrant el cap, Albert. <laughs> Fa 10 minuts, des que estem parlant de, de les, les teva, tècniques... Les teves que... paraules són, són ara, ara. desitjos fets realitat. Més et val, avui. <laughs> Més et val. Eh... Per què? La Davinia es como el genio de la lámpara. Le haces así aquí, le frotas un poco en el coño <laughs> y, me sale humo. Y, ya está, y ya, y te concede lo que quieras. hasta, <laughs> hasta, de, hasta de claro. la Le frotas un poco y te ¿eh? concede tres deseos. <laughs> ¿No me estreses? Los que quieras. Ella se viene por... Tú no vas arriba al quart, eh? Se, se viene... Bueno. Ah, a arribar al tercer no vas a adonar. Qué triste Qué triste Què? Res, ah, ja. ah. jo donaré de lo teu després. Què? És que m'he perdut, és que ja no sé per on anem. Bueno, ara, ara que ja m'ha explicat totes les tècniques, anem a veure què és el més patètic que hem fet, quina situació més ridícula hem viscut mai, o què és el pitjor que ens han fet o com ens han lligat, eh? Perquè telita amb els mètodes del... Lo que hay por ahí. Bueno, yo tengo un problema y això, la gente que m'escolti, que em conegui, mm, si algo al chat, dirá que es veritat. Lo tienes muy cerrado, el coño. No, eso, ah, eso nunca me ha pasado. Ah, vale, vale, no, eso no es. Por suerte, ¿no? Eso por suerte para mí, soy abierta de mente y de piernas, no pasa esto. Muy bien. Yo tengo como un imán para amigos. esto otro día te lo digo. <laughs> A ti te interesa mucho esto, ¿eh? Ya te lo diré. Me encanta. A ella vos nois, ¿eh? Bueno, ¿El qué? Y tú te a Bueno, tú te puedes aprovechar, porque yo meto la mujer, tú ya decides cuál. Bueno, dejemos de hablar de agujeros y déjame explicar esto. Yo tengo una cosa que es tengo imán de Así que vol dir? Yo voy a discoteca, de tan en tan hay algún tremendo que suena una flauta, pero si no, generalmente vienen aquellos despojos humanos a mí. Per he, sufrido en mis carnes un montón, sí, lo he sufrido, lo he sufrido, un montón de smiggles que han venido a mí con técnicas muy diversas, cada una a cual menos fructífera por ejemplo, un ambafé, una vagada, el juego de las tres preguntas. Ay, ay, ay, este me suena, este me suena. No, es, te cuento ahora. Al primer, la primera pregunta era, ¿estudias o trabajas? Y Dice, empiezas mal, chato, porque esto ya, ni mi abuela se lo preguntó a mi abuelo, Willy, ¿sabes? No se lleva. ¿Estudias o trabajas? Vale. Eh, Dick, mmm, lo que sea, no? No han recordado ni si estudiaba ni trabajaba, a lo mejor las dos cosas seguramente. Després em diu, eh, tu color preferido, Dios, esto ya se pone un poco oso amoroso. <laughs> Ya, sí. va de mal en peor. La tercera, ¿me besarías? Y claro, después respuesta va ser no. Dic, se acaba el juego ya, ¿no? Y tal, pero ¿por qué no me besarías? Dic, ¿por no? Claro, y manaba para seguir a la Porque con esa tienes de coño, pues no, ¿no? Hombre, esa cara de coño que tenía él un poco. Claro, por eso digo, ¿no? Hombre, yo cada vez Ella no te la cara. no, tu tienes cara de Tengo un collo una la cara. A, mí mi el més trist que m'ha passat és que em vinguin a parlar d'estudis. <laughs> Que em preguntin què estudies. És que, si et, si et ja... Que no ve cuento, que dius... Hay gente que... Ara, ara, ara... Sí, es que eh, hay gente que, que se piensa que... va bien eso, y que no te detalla. Vas, eh. vas a sacar el ovillo de lana y, el gancho, y vas a empezar a hacer ganchillo, ¿sabes? Con él hablando. <laughs> en medio de la discoteca. Que se ve la... pero claro, si pregunteu, nois i noies del món, correu el risc que us diguin que no. ...muy de... saps? una miqueta amb, amb el Me salías, no, y quédate con el no, no sigas insistiendo, porque será un no y a lo mejor te mato al final de la noche, chato. A mí, a mí, lo más triste que me ha pasado es que me vino un tío y me dice, tú no eres la típica tía de una noche, me quiero casar contigo. <laughs> ¿Y cómo sabía eso? No, no, no, pero de, estar bailando en medio de la pista te das la vuelta, te hace un tío, te toca en el hombro un tío, te das la vuelta y te dice, tú no eres la típica. O sea, además de ese tipo de tío que es en plan ahí, bueno, que lo sabe todo. Que se lo cree. Sí, sí, sí. Es el típico gilipollas que le dirías, vete a tu puta casa, su normal, porque así no vas a hacer nada, hijo mío. A, mí, ya, me, hacer Vas a perder ¿eh? aquí horas de sueño para nada. O como cuando preguntan, en plan, ¿vienes a menudo por aquí? No, chico, cuando me dejan salir del convento, ¿sabes? saps? Vull dir, què és aquesta pregunta? Clar, tu vienes por aquí a menudo o qué haces? A mi, mi, mi madre me quita el collar, ¿no? Claro. Ay, que no sé, a mi el que em fa molta ràbia són aquelles noies que, que no et coneixen de res, no? Vull dir que, no, que t'acaben de presentar, doncs això, no? Els amics, no sé què. I, o sigui, es pensen, que això encara fa més ràbia, no? Venen a xerrar, no sé què, i es pensen que pel simple fet de que et toquin el cul, de que t'agafin, o de que et fotin els pits a la cara, pràcticament, Con tontets, els nois picarem i caurem a sobre. ¿No os ha pasar nada eso, Oscar? A mí no, eh, por suerte, gracias. El Oscar cae como moscas. Y feliz San <laughs> Esteban. Claudia, No, no, eh, por suerte no. Lo que pasa que... Mm, eh, es lo que hemos dicho antes, hay, tías que son un poco guarrillas, y que les gusta restregarse y dejarte con el, dolor de huevos. O sea, lo hay, hay tías Moltes, así. moltes noies, hay eh? A mí me gusta restregarme. Se van buscant deixant mal d'ous al tio, eh? Però hi ha moltes que ho fan i tenen nòvio i van a discoteca, pues, sí, no sé, busquen problemes. Busquen una mica allò, decir, pues tengo novio, pero mira, estoy buena y hago lo que quiero després. Mm, mm quan el tio pica, dius, no, no, és que tengo novio. Masses xata. noies d'aquestes, n'hi ha. ha moltes, en masses, sèrio. Masses noies. Això no, no es fa, guarres, porques. Ens anem ara al telèfon perquè tenim a l'Àlex des de Barcelona. Eh, bona nit, Àlex. Hola, bona nit, què tal, com esteu? Hola, molt bé, hola. i tu? Pues molt cachondos, Àlex. I tu? Perdó, digue'm, que no et sento bé. Molt cachondos, i tu? Uf, com una moto. Com una moto. Como una moto. Así nos gusta, no mm, gusta. cuenta, cuenta. Ahora sí que me estoy poniendo cachondo. Avui parlem sobre com es lliga de nit a les discoteques. T'ha passat alguna història així rara, Àlex? Home, jo tinc un amic que és, és molt catxondo el tio, perquè tinc diu que amigo. si a la tercera t'han dit que no, llavors és que no volen. Exacte. Clar, aquest, aquest és un tema, no? La gent que insisteix, insisteix, fins que s'acaba la nit, pràcticament. Però es que li cae un guantazo, a ver. Hasta que le tiras Yo esto lo sufro, encima, no, a la tercera ya, no. pavo". No, yo el 4 no, pero no desperdicio, Pero si no, esto lo sufro, te, te acosan. Eh, Alex, a eso pasa. Pero Alex, ¿esto es un amigo o eres tú? A ver. No, no, no, Es, Confiesa, es un, confiesa. Es un amigo mío, que es de Guillem, para ser, el saludo. Un, Guillem. un- abrazada para el Guillem una abraçada. <laughs> Eh, ell diu que té aquesta teoria, no? Llavors ell es passa tota la nit donant voltes per la discoteca i clar, i els hi proposa a les noies si volen sexe amb ell. És un plasta el teu Ah, amic, eh? directament eh? els hi proposa sexe! <laughs> Hòstia, no sigui ah, cas... No sigui cas, sí, no sigui cas que ens saltem passos, eh? O oh, és allò de follamos, no, pues de bailar de hablamos. Oye, pásame el número de tu amigo, Alex. Dígame. Pásame el número de tu amigo, que me lo voy a follar. Que yo tengo <laughs> ganas de sexo. Claro. No, no está por aquí, no está por aquí. <laughs> ¿Seguro? Uy, uy, uy, esa sonrisilla suena que está a tu lado, eh? I la, la teva tècnica, Àlex, per lligar? La, la pot... meva tècnica? Clar. Doncs, no sé, dir alguna cosa maca... Eh, eh soc molt de filtrets. Eh, filtrejar. Fil, fil, <laughs> filtrejar. molt bé, així, molt bé, molt bé. Molt bé. És <laughs> un home decent. Doncs, alguna cosa més, Àlex? eh, no, res, només això, que la seva manera és aquesta, no?, que va, els diu qualsevol cosa, escolta, ah, quins ulls més macos? I llavors li comença, escolta, tu vols anar al meu cotxe aquesta nit? Ah, mira-lo, que espavilada. Directe, bueno, a veure, és el que dèiem, si cau, cau. Ell ho prova. Diu que si a la tercera li diuen que no... Ja, la tercera no, ja... Però això és molt fort. Que pelo tan bonito, follamos, vull dir... <laughs> el del coño també lo tienes así, quiero vértelo. Claro, es como un poco... Molt vale, moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex, per trucar la veu més íntima a tothom que vulgui fer, al 616 71 15 28. Saludem a l'Àlex i a tothom que ens escolta gràcies. per Barcelona. Adeu, adeu. A través de Cultura FM, a la TDT, a Barcelona, al Barcelonès, al 48 de la UAQF, també pel Vallès Oriental, al 40 de la UAQF per la TDT i també pel 106.9, al 88.0 i al 93.1. Jo quería decir una técnica que no hay que hacer nunca. ¿Puedo contarla ya, por favor? Porque es asqueroso. O sea, estos tíos machitos que van con la camisa, esta, la camiseta está así de tirantes, de paleta, y ah. empiezan ahí, se quitan la camiseta. A ver, nene, no, que estás sudando, tío, échate para allá, que hueles mal, que, ahora no se fuma y huele mal tu sobaco. Por favor, huele asqueroso. La fatal. rozan y, ah, qué asco. Aunque no quieran ligar, ¿sabes? Pero eso que te pasan por al lado del palo. Mira qué cuerpazo tengo. Echa para allá. Que parece que han salido de Alcatraz. Echa para allá. Yo quiero denunciar otra, la de las gafas en la discoteca. ¿Esto qué es? Gafas de discoteca. Sí, las gorras, las gorras. En noviembre que está lloviendo gorras. en la discoteca, esto no. Que sacas ese y hay un microclima de, pulgas, piojos y, y, mariliendres ahí metidas. Hombre, no. Pelo al viento. Y yo creo que esto que dice Alex de lo de entrar a una tía y decirle directamente que quieres sexo, a veces facilita muchas cosas, ¿eh? que te digan claramente quiero oh, sexo. Pero esto punto. corre el riesgo de que Ahora le digan que sí. Pasos, Imagínate, claro. si está acostumbrada a que le digan que no, de repente una, ¿qué pedo bonito follamos? Le dices sí, Y, el, y se caga vivo, seguro. Bueno, Guillem et cagaria. Pero, Pero, però ya, más, ya no, nois, eh, molt directe. Jo he de que es que aquí a toma ha dit, tothom bien. ha dit les seves eh, males experiències. Quan li han entrado a lligar, yo no las he dicho. Y es que a mi també m'han sigut molt directes me he ginyat, eh? Va, va, cuenta. A mí me ha pasado en una discoteca, girarme y tenía tenir un tío, ficant-me la maleteta. I dir-me... Directament? I dir-me, ¿Te gusta, guapa? Mire, <laughs> el, el, guantazo que te voy a dar te va a gustar a ti més, majo. Vale? I fe, no, i ver, lo d'empenya, perquè el tío no treia la mà com un imant, de, del meu pit maco. Hi ha, hi, ha gent, hi ha gent que no perd el temps. Eh? No, no, no. I una altra va ser... Per a què? Eh, en un local ple, ple, ple de gent, està demanant alguna per veure, girar-me i tenir un noi i una noia de genolls, els dos, i bueno, aquí què passa, no? Perquè jo anava amb més gent. I se m'aixequen i em diuen, hola, com te llames? No sé què, no? I em fan dos petons. El noi em fa dos petons, llavors em diu, esta és mm, la Sheila, no? Per dir-li alguna cosa. <laughs> I quan la noia em va fer dos petons, em fa un pico. I me diu el noi, mira, si quieres te puedes ir conmigo, si puedes te quieres ir con ella, y si quieres te puedes ir con los dos. Vols fer un trio? i em van portar cap a un, cap a un sofalito. I li vaig dir, no, no, ah, no, no. Directament. No. Clar, clar, i és quan tu poses cara de sálvame, sálvame als teus amics, <laughs> i tant de treure... No, no, I no et fan res per putejar-te. Cari, me que dijeras que no, perquè tu quan sales... Eren feos i, y pocis. Te desbasas. Vaig dir que no, vaig dir que no no estaven buenos. Però sí, la gent és molt directa, o sigui que si aquest noi va i li diu a les noies, escolta, te'n vols venir amb mi al cotxe, te'n vols venir al meu llit? Claro que sí. Quedan 20 minutets incants, quedan moltes coses, els plàtans i la novetat d'aquesta setmana. Ens quedan mails, ens queden també SMS. Tenim trucades pendents, eh, anem Mails, Tamara. mare. Tothom que vulgui, la íntima, gmail.com. Tenemos un chico que nos dice que se fue a Argentina, que pidió un vodka con limón y que le trajeron un vaso de vodka entero con una rodajita de limón encima. Entonces se le fue a quejar a la... Lo cuento un poco por encima porque es un poco largo. Se le fue a quejar a la camarera y le dijo que eso allí no existía, hay que ponerlo con Fanta. Y así empezaron a hablar y al final le dijo que el acento español era lo que le había, le había encandilado. ¿Qué? Oh, es que, claro, de la misma manera que nosotros escuchamos el acento argentino y nos pone cachondas, pero como perras. A, lo mejor a ellos el nuestro también. Claro, bien para Nos pone como perras todo. Tú me pones como una perra, Tamara, sobre todo cuando como me chupas los labios. Ah, sí es que la... lo he Cuando, cuando me chupas los labios. Espera, esto los los de arriba. No, no, ya. No, no, no, a mí me duele que Hay fotos. mirando. Karen me está mirando. Te he mirado a ti, pero estabas mirando a Cuenca. más Cari. Me ponéis los dos. Y las fotos lo demuestran. Mm, aquí, sí, sí, ya ya. que las fotos son además están marginales. marginant, En, cuatro quatre setmanetes, no, Davinia, ets tota No, no, no, que, no es de que siguem tu i yo els protes... <laughs> <laughs> Reveleu-vos una mica, no? Per aquí ens demanen, Òscar, si no m'equivoco, que mengem els plàtans. Sí, sí, no Però paren, abans, no paren. SMS, eh, eh, Clàudia, més SMS que ens arriben ràpid, tres, més, o, més, un parell més. o tres de SMS, sí, al 616 71 15 28. Diu uh, un anònim que ens diu que avui és l'aniversari de la seva amiga Erika i ens demana que la saludem des dels estudis de la veu més íntima. Felicitats, Erika. Moltes felicitats. Erika, moltes felicitats. Dic jo, que potser la podríem trucar, o no? Per felicitar-la. Tenim el número? Sí? Ah, doncs clar. Tenim el número... Tenim el número? Tot eh, clar. Eh, no tenim el número. Se l'han follat per primera vegada, que és... Su cumpleaños. Aniversari. Oh, qué bé. 28, 28, 28 28, 28, 28, 28, moltes felicitats, eh? está follando. Ella está La <laughs> hora punta. Hola, Erika. Hola. Felicitats! Felicitats! <laughs> gràcies. Molt bona gràcies. nit, Erika. Que ens bona ah, estàs nit. escoltant? Sí, us estava escoltant, he vist com em felicitàveu. Ah, ah que molt bé, eh? molt bé, molt bé, molt bé. Quants anys ja? Es pot dir o no? Bueno, es pot dir, es pot dir. Eh, faig 28. 28! 28. Ah, que bo. 28 són els centímetres que t'agradaria a tu que te la fiquessin, eh, Uf, maca? No, 28 no, eh? Potser és massa poc, això, eh? Potser és massa <laughs> poc. Tota la ah, respuesta! Hòstia, nena. Tienes ahí un, Ay, pan, un, miedo, una cueva, hija mía. Una cueva sin fondo. Bueno, aprofitant que tenim l'Erica, que ens expliqui la seva tècnica per lligar, no? Ah, i tant. Bueno, jo, com ja he sentit abans, sóc de les que no ataca gaire, eh? Jo sóc de les que es deixa lligar, es fa miradetes... Veus? Eh? Molt bien, Erika, que pot. Muy bien. I, sí, bueno. I escolta, i això que ha dit l'Albert de la seva mm, tècnica, tu la veus bé? Tu tu t'aproparies a un tio com, com l'Albert, que ha dit que ell és més timidet? Està quietet, això... Com, com? No et sento, perdona que allò que ha dit l'Albert abans, de que ell es deixa lligar perquè és timidet, tu què, tu què penses dels tios així? T'agrada que siguin així tímids? Bueno, a vegades que siguin tímids com que em motiva per anar cap a ells, no? Però, bueno, jo sóc de les que prefereix fer miradetes i que em busquin ells, que s'ho corrin, home. Molt bé, molt bé, Erika. Sí, ah, és que a vegades bé. també quan hi ha això, no, el problema que una persona és una mica tímida i l'altra també pues, és una mica... <laughs> Nadie da el primer paso. Però si són tímids bueno, dos... dos... Jo tímida no en soc, eh? Jo tímida no soc gent. Escolta, doncs no, pues, no. ho solucionem a la cita cegues amb l'Albert. Ah, doncs pues clar, la podem... <laughs> què què, què t'animes, Erika? Home, jo a cegues jo ja l'he vist, vull dir, potser no... Oh! Però, però ella tu no, ella però tu no. Però no ens coneixem, no? Com? No ens coneixem, no? ens coneixem, no, no. No tenéis el gusto. Bueno, que t'ha que vist per la càmera, però tu a ella no l'has vist. Jo penso que si ella s'anima, podríem apuntar el seu número i la truqueu, no?, pel càsting. I tant. <laughs> Clar sí, eh? la, la, la Tamara i jo, la Tamara i jo ens l'apuntem i ja veuràs. Volem una resposta, Erika. T'animes, sí o no? Jo m'animo, jo sempre m'animo. Perfecte! Molt bé, molt Tenim bé. una superllista. La, la veu és molt maca, eh? Té una veu sí, molt sí. maca, l'Èrica. Sí, sí, coincidim. Ah, si té... La veu va acorde, la sempre amb la persona, que lo sepas. Oh! Ah. Toma ja! Molt bé. Molt bé, molt eh, bé. Eh, Èrica, moltes gràcies per participar al programa i moltes felicitats. Gràcies Felicitats, un petó. Un petó Gràcies, molt bé, saludem Adeu. un altre cop. Folla molt, folla molt. Saludem a tots els que ens escolten a través de Cultura FM, per la TDT, per la FM, també Trinitat Vella, Ràdio Tiana, Hostafranc Ràdio, Sensació FM, Mm, Masquefa Ràdio, Masquefa Ràdio, Ponent Mollerussa i totes les ràdios que ens emeten pel nostre país. I cada vegada més. Eh, Clàudia, ens havíem quedat amb SMS ràpidament. Sí, més ens queden, SMS. ens queden un parell. Eh, Puro Vicio, que és habitual del nostre xat, mm -hmm, o sigui, està, mm-hmm. està un poco en totes partes. Està aquí. Diu que la millor tàctica per lligar és mirar la víctima, agafar-li la mà i emportar-te'l sense creuar paraula. Sona una mica heavy, però no hi ha cap manera més fiable per follar. Els tios no solen dir que no i les ties tampoc us proposo que ho proveu. Les altres tècniques estan en desús, els noms ja no tenen importància, que estem al segle XXI. Por cierto, Claudia, tócate una teta por mí. Claro que sí, Cari. A tu salud. Las dos. Las dos, a tu salud. Venga, di que sí, hija mía. Esos pechotes, es que hay que disfrutar esas te pedazos de tetas. Hay no tiene y. Y espero porque Puro Vicio se ha animado. Mira que te toco una teta, a mí no me chules. Porque voy para allá y te como los pezones enteros. Esperad que Puro Vicio se ha animado y ha enviado otro mensaje también. Pues. ¿Otro? a ver, Puro Vicio, no acapar Estás en vicioso máximo, ¿eh? Eh, vol saber si podríem explicar si algun cop hem lligat de dia, eh, un lloc que no fos un garito ni tampoc mamats, és a dir, un dia qualsevol, amb algú qualsevol, i si hem follat amb aquesta persona. L'altre dia al tren i no. I no vaig fer res. Com, com? Què va passar al tren l'altre dia, Davínia? Bueno, explico molt ràpid. Res, estava jo llegint, tota intel·lectual, amb el meu llibre, i va passar un noi, se'm va quedar Aquí mirant, no se'm, va passar, se'm va quedar mirant, i allò que me'l vaig mirar, i no, era un cardo. Jo vaig passar, i jo estava llegint, va tornar a passar i se'n va tornar a quedar mirant. I això, que ja quan ja tocava baixar la parada, eh, torna a passar un altre cop i com qui no vol la cosa es fa el longuis i pum, se m'assenta al davant amb la bossa. I em diu, ai, que m'he saltat la parada, saps? I dic, molt bé, estupendo. I em diu... Ja Miquel, no? Feliz Navidad i Feliz Sant Esteban. Feliz i, i Feliz Hanukkah. I em diu, que ets de tal lloc, vale, un poble, pum. I li dic, no, dius que sembla que t'hagi vist per allà i dic, doncs no, hi he viscut però no sóc d'allà ni has vist. Ah, bueno, què, què, què et puc demanar al telèfon, què tal, què qual... Total, que el tio bueno, em va donar conversa, vam estar un rato parlant i, i em va dir que em faria un truc. I sí, em va fer el truc però vaig passar d'ell. I sí, vaig lligar amb ell al tren però no va passar res, de res. Bueno, coses de la vida. Coses de la vida. Que si, a veure, si hagués estat un noi decent, a veure, Lo se dicho que no? de ese pueblo, de la... yo he oído un conversa, pero no, va resultar que no. Albert, ¿tú llegas molt de día? De día? De día, De dia, <laughs> nit, tan, de Tan, tan poco com, com de nit, és No estás mal avispat, eh, avui, tú. Molt avispat, no. Bueno, a ver si te van a clavar el aguijón. Ten cuidado. A ver, ¿me explicas, Oscar? Que no sé... Bueno, que... No lo Dice que... Ah, ¿no lo has entendido? No. Mm, pues a ver si te van a clavar el aguijón mm, del punzón ah, Ahora, voy a pillar, ahora voy a pillar. Mails, mes mails, Tamara. Vale, tenemos uno de, a ver, eh, de una chica que se llama Carol, desde Barcelona, tiene 21 años y cuando sale con sus amigas por la noche todas ligan menos ella y quiere lanzarse a los chicos, pero es que no sabe cómo hacerlo. ¿Creéis que siempre el chico tiene que atacar? y cómo puede hacer que le entren. O sea, no nos pide técnicas para ligar ella, sino que qué puede hacer ella para que la ataquen. Cari, saca partido de tus pechos, de, de, tus labios de, de, perraca y todo. Ey, esta es muy buena. ¿Creéis que el chico siempre es el que tiene que atacar? No. No, no tiene por qué, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que es que siempre no hay como la concepción, sobre todo en las parejas heteros, ¿no? Que el chico es quien tiene que ir a conquistar a la chica. Entonces, si queremos romper estos esquemas ya de de machismo y de estas tonterías, yo creo que tanto un tío como una tía tiene que lanzarse en cuanto le apetece, ¿no? Si y, te gusta algo, de para por ello, comerle todo, claro, Y decirle, mira, majo, te voy a comer todo desde la puntita inicial hasta la puntita final. <laughs> hasta la base, hasta la base. Y feliz carnavales. ¿eh? Exacto. Ah, que ya son pronto. Ya, ya, son ya, pronto, ya, claro. Otro tema que también telita. El que te ¿El qué? ¿De qué disfrazas? Carnavales. ¿eh? Que te pone cachonda cachonda esto, esto da mucho para ligar, eh? Porque tú vas disfrazado de... Molta gent utilitza per lligar. Es verdad, tú vas disfrazado de Bob Esponja, ves a otro Bob Esponja, vas para allá y le pones toda la, la esponja, claro. No, perdona, pero hay muchas chicas que aprovechan para disfrazarse. A mí esto siempre me ha gustado, de enfermera sexy. Esto es de puta. Yo a cada carnaval les veo miles de enfermedades. Esclávame toda la inyección ya, claro. en todo el coño. Claro, claro. <laughs> En coño, en coño. Eh, bueno, en todo el coño igual no, pero... <laughs> Sí, Tamara, sí. <laughs> sí ya haces la... Sí. sí, pero. Però labios. Mm, Prou. Mm, L'Òscar té un plàtan a la mà, ha triat el plàtan que més li ha agradat. Ai, eh, era el eh, más bueno, el El més gran. És el primer. Ai, l'has agafat molt prim. Agafa aquell de l'esquerra. A veure, recoger el primer arriba del todo. L'has collit un? No, no, però ara només necessitem un, un plàtan. Pero a ver, yo pienso que puede empezar la Tamara, porque no, no, esto es de si su quiere, tierra, ella es canaria y i els plàtans pues, son de Canàries. Un plàtan, perquè aquí tenim, aquí tenim un preservatiu que m'he tret de la cartera, que està mig caducat, i hem agafat el micro inalàmbric Molt bé, per Albert, poder... ets un expert allà en converses. Per poder... Agafat... És, que, és que tenim un, un merder de cables aquí, considerable. Vinga, de l'elasticitat, de l'elasticitat de l'Albert. Ara he perdut el Us hem de dir que l'Albert va, vosaltres? va al gimnàs cada dia, va al gimnàs A veure, Òscar, col·loca't aquí. Sí, perquè... Tu, si sents algo, no... no, no Que no te empalmes, Sí, sí, a ser possible que no es mogui res per aquí baix. No. Sí, estem o no? Te, te la pots aguantar, et pots aguantar el plàtan amb una, amb una mà només? Sí, en comptes de dues? No, amb una, amb una, no, amb l'altra agafes el micro, que és que jo necessito les dues mans. va. Bé, el més important, primer n'hi ha la data de caducitat. Pot passar, com en el meu cas, que com és per un plàtan no passa res, però si està caducat no s'ha d'utilitzar. Llavors, obrim, traiem el preservatiu de dins, és molt fàcil. Té una, té, és, és circular, no?, i té una, té una, té una part més gruixuda. És important, i llavors té al mig una, un caperutxon, no?, que és aquí on s'ha de quedar el, el semen. És important que el caputxón quedi per dins. Caputxón. Bueno, no sé com dir-li en català, xata. Caputxó. És molt important, és molt important que precisament el, cap, el, ca, el caputxó surti per dins. Per què? Perquè si és per fora no el podrem col·locar bé. La idea és posar la punteta del, la punteta del, del preservatiu a la punteta, en aquest cas del plàtan de l'Òscar, eh, un, un bon plàtan. Hem de dir que està en real un bon Tant, eh, Estaria molt bé, estaria però molt bé que alguna noia del programa agafés la nostra càmera i la propés aquí perquè poguéssim veure ja encara jo. millor com col·loquem aquest preservatiu. S'ha de fer amb molta suavitat. S'ha de fer, s'ha de fer molta, amb molta suavitat. Posem el plàtan a la punta, posem, posem el plàtan a la punta i és important que el caputxó aquest és important que el caputxó aquest, exacte, així es veu perfecte, és important que el caputxó, que, que, que el caputxó aquest l'apretem perquè surti tot l'aire. Per què? aquí és on s'haurà de quedar tot l'esperma. Un cop tenim posat la punteta, Òscar, va bé? Sí, sí, de moment sí. va bé? Sí, però si sigues així... Jo tinc una calor, jo me, Se me baja. Jo m'està donant una calor. O me la vale. xupas o algo, llavors, si no se baja. Llavors, quan ho tenim així col·locat, ah, hi han dues opcions, baixar-ho amb la mà o baixar-ho amb la boca. En aquest cas ho fem amb la mà, <laughs> perquè és evident, no? Ho fem amb la mà, anem baixant així amb la mà, baixem amb la mà, baixem amb la mà, fins que arriba a baix de tot, s'ha de desplegar fins a baix de tot, jo potser fins a baix, a baix de tot no, perquè, perquè, perquè el plàtan és molt gran, aquí estem. És a dir, i un cop ho hem desplegat, queda tot el plat també ben cobert i ben lubricat, perquè els, els preservatius van lubricats, se m'estan quedant les mans guapes, eh? i és molt important que la punta, la punta de cada així una mica com, com envasada al vacío, i una mica que, que, que, hi, hagi, que hi hagi recipient on, on posar aquest, aquest esperma. I ja està, així... Ja ara te follo, sí, claca, claca, claca. <laughs> Vale, Davinia, tornem a deixar la càmera on estava. Després d'aquest tinglado que hem muntat, queden 5 minuts només i ens hem de menjar els plàtans. Ja us esteu menjant els plàtans? Ui, que perres! Us esteu menjant els plàtans? Mira, mira, mira, mira, Davinia, Davinia, apropa la càmera que ho han de veure, com es menja, com es menja la Clàudia, com es menja la Clàudia amb aquests, amb aquests, amb aquestes ulleres que porta. Eh? No, és que no se't sent, si no parles una mica no se't sent. Feliz eh, Navidad, Avinia. No, no, es igual, no, no calcaba tu probar para que quedamos platanito, Este platanito tan pequeño me tengo que comer, es una mierda esto. Apenas sordos. <laughs> Nadie me ha orgos sordo. Voy a pelar mi platanito, yo por aquí, a ver, a ver, a ver cómo pelo esto. Yo la gent de chat... La sorpresa d'aquesta nit que tothom estava esperant, queden només 4 minutos. Diemla, Davinia, ¿quién te espera? Un momento, un momento, sobre todo hay que decir a la gente del chat que esta sorpresa le va a encantar, porque no paran de repetirlo todo el rato por el chat. Os va a encantar, yo, yo lo sé. Yo lo sé también. Como os va a encantar como me como el plátano para todos vosotros. Davinia, explica a tota la nostra audiència quina és la sorpresa d'avui que estem preparant des de fa molt temps, des de la veu més íntima. He de dir, estimada audiència, que tenim una cosa al·lucinant. I és que estem preparant. Escolta, maca, escolta, maca, que jo feia molt temps que no, no. em deixàveu parlar, home. No, digue-li que no, ta mare. Saps que, que em vindria molt de gust, Davínia? Eh? No, m'és igual. m'és igual. La... Escolti, senyora Pepa, deixi la Davinia parlar. Davinia, ja, és digue. que jo anava a donar una exclusiva i la, aquesta senyora aquí, que sembla un dinosaurio, tercianyera, eh, sí, <laughs> ja, ja. anava a dir, estimats amics, que el proper mes tenim per tots vosaltres preparada una superfesta de la veu més íntima. Una festa! Una festa a una discoteca el, el dijous 31 de març. Oh, xata, això m'encanta! És l'hòstia! I tant, i tant. La gent dansa... Subidon, subidon, subidon! Iogurins a mi m'agraden! molt guapos, molt Sent nois. molt jove, vull que vingui Molts nois, eh, molt jove. Molts nois, moltes noies, festa, ball, tots naltros. Vamos, sorpreses que us tenim preparades. Morbo. Serà... La Tot. farem tots, eh? Tots, no podrà faltar ningú. Estem tots En guapíssims, sèrio. supertrincables, heu de venir. Home, clar, que hem de follar molt, eh? tots junts. Ha de venir tothom. En els eh? propers dies, en els propers dies explicarem com ho ha de fer la nostra audiència per aconseguir entrades per a aquesta festa on es farà la festa, el dia molt probablement sigui dijous 31 de març, ja ho podem confirmar això, eh, per tant, queda poc, poc més d'un mes, Mm, I bé, ja anirem explicant-vos totes les, totes les coses que estan preparades, hi haurà sortejos, hi haurà regals per tota la que audiència. hi ha gent que està dient que és de Saragossa, de Madrid, de no sé on... És igual, és es igual. Ai, ave, Madrid, Zaragoza, Barcelona. Exacto, ahora estos de el tren caballo ganador, pues coño, coger el puto tren. Dormiu tots, tots a casa l'Òscar, home. Va, <coughs> ah, al meu llit, al meu llit ho busquem llocs a tots, ho busquem llocs a tots. Us esperem, eh? Sobretot a la venir perquè mínim. estarem allà tots per sí. passar-nos de puta mare. I farem algun show, alguna història a la discoteca Home, també. clar, serem. tant, la sorpresa. Igual de burros o més que aquí. Les sorpreses. I tant, i tant. S'acaba el programa ja, la setmana que ve en tindrem més. Abans de tot, hem de dir de què parlarem la setmana que ve. La setmana que ve un tema molt sensual. La setmana que ve parlarem i tindrem una convidada especial sobre com fer bons massatges eròtics. eròtics. Mm. Portarem a un, especiali a un especialista de massatges eròtics perquè ens expliqui a tota la nostra audiència com es pot fer un bon massatge eròtic tant masculí com femení. Com es presenta la setmana de Vínia? Molt bé, com totes, plena d'amor, de, de, sexe, de... de, de, de Recarregueu moltes forces Clàudia Bartolomé i tothom que ens envia missatges, SMS on truca al 616 71 15 28. Bona nit. Molt bona nit, toqueu-vos molt, si plau. A tota la gent que ens escriu mails que no els hem pogut llegir tots, la veu més íntima arroba gmail.com. Tamar Hernández, bona nit. Buenas noches y espero que todos comáis muchos plátanos esta semana. I gran i cachondo Òscar Peña. I a tota la gent que ens escolta i ens segueix a través de www.laveumésintima.blogspot.com molt bona nit. Molt bona nit, catxondos. Us espero el dia 31 de la nostra Un festa petonet. als lavabos, eh? I gran és de la Vínia. Molt bona nit. Molt bona nit, Albert, molt bona nit a tots. Guapa, Ens farem la bona. setmana... Oh, gràcies. La setmana que ve, bona. molts petonets a tots, molts, molts, molts. Se t'ha- molts, Se t'ha corrido per aquí el plàtano, Claudia. I un petó de qui us parla. Soc Albert Díaz i això és la veu més íntima. Mireu-lo, Òscar, mireu la setmana que ve a les 11 de la nit, dimarts. Adeu, adeu. Molt bona nit. adeu, adeu, ade esto te va a petar en la cara. a ti siempre te va a petar, yo todo el coño, nena. a aquí, va. A ti siempre te va a comer todo el coño, Se la comió. Ay, me puedo comer otro que me veo muy pequeño, eh.